Canción titulada Destrozaste mi alma, del mismo autor. No sé por qué acabaste con esta ilusión, si ahora me estás suplicando perdón, como si a mí no me hiciera el dolor. Acuérdate que te grité no me dejes por Dios y te propuse negar a nuestro amor. Por si algún día eso pena te dio, también recuerda cuántas veces me olvidé de mis principios y quise ser tu novio aunque tenías otro cariño. Perdona si te saco en cara tu fuerte castigo, sé que estarás pensando que yo estuvo como un niño. No podría olvidarte ni en un siglo, aunque recordar maratirio Sin pensar destrozaste mi alma y te llevaste mis esperanzas. Me pediste que te olvidara, no me diste gran importancia. ¿A qué vienes? No entiendo nada. Si ya tengo alguien que me ama a mi corazón. Ya sé que me cambiaste por alguien mayor, profesional en las cosas de amor porque una amiga te lo aconsejó. Nunca esperé que amarte tanto sería mi error, pero que tarde mi alma descubrió que no se puede querer y querer. No sabes qué tuve que hacer para no pensarte todo el día y poder entender que tú a mí ya no me querías. Mi corazón al sufrimiento no lo conocía hasta que tú llegaste y acabaste con mi vida. No podría olvidarte ni en un siglo, aunque recordarte traiga martirio mi alma y te llevaste mis esperanzas. Me pediste que te olvidara, no me diste gran importancia. ¿A que viene, No entiendo nada. Si ya tengo alguien que me ama, me confundes con tus palabras. Date cuenta el daño que causas sin pensar te llevaste mis esperanzas y me pediste que te olvidara. No me diste gran importancia a qué vienes, no entiendo nada. Si ya